Pichhakaj capítulo. Kaipachapi manallin KUNA bensinamanta. Jesús ha Christum nispa, kunaha Dios pachurinyam. Taitata pipas kuyaja tapas TAPAS kuyanmi. Dios ta takuyaspanchikja tapas kasukunchikmi. Chaywanmi yachanchik Dios KUYAS hanchikta. Dios ta PANCHIKHA Kamachikuyninkunatapas kasukunchikmi. Kamachikuyninkunaqa manam y sasachu. Dios churinkunaqa vencerunñam kai pachapi mana allin hapi Cristuman hapipakuspallam vencerunchi kai pachapi Jesús, Dios pachurin Jesusqa Diospa churin kasqanta riqsikuqllam kay pachapi Dios Dios pachurin manta kohmanta. Jesucristo kay pachaman amos kaypachaman amuspanqa, yakuwanmi bautizachikurqa. Inaspam wañuspam yawarninta Jesucristo Jesucristopim kasqantaqa yachanchik, manam bautizakusqallawanchu, aswanqa wañusqampiwanmi. Chaytaqa kikin espiritu yachachiwanchik. Payqa manam llullakunchu. Kay pachapi kaq runakunam Jesucristo Diospachurin kasqanta, kay kimsanwan yachanchik. Espiritupa chikus Inaspa hinaspa imayna formapi wañusqanwan. Kriinchikmi rikusqankumanta runakunapa pa Diospa hantaja, asuan chaskinanchi, chaskinanchi, paiminerja, Jesús hachurimi, nispa. Pipas dios Dios churinman chaynis hantam tukuy sunqunwan chaskin. Pipas mana janta y chaga Dios talulapa hapichkan. Dios Dios kaimi. Dios y y kausaita. Chay jatarikon churin Jesucristo llapim. Pipapas Dios Dios pachurin Jesucristo causa causa causacuchka. son rompe Jesucristo mana y chaga mana cartapa Kartapa manta. Dios Diospachurninman iñikuqkunamanmi kaykunata qillqamuykichik, wiñay kawsayniyuqña kasqaykichikta yachanaykichikpaq. Diospi confiakuspam yachankichik. Paypa munasqanman hina mañakuptikichikqa uyariwanchikmi. Dios han uyariwasqanchikta yachaspaqa, yachanchikmi mañakusqanchikqa rurasqaña kasqantapas. Sichumpipas yachanman wañuyman manapakuq huchapi iñiqmasin kasqanta, Hinaspaqa paypaq llaman puchun. Sichumchay huchallikushqan wañuyman mana apakuq kaptinqa, Diosmi kawsachinqa. Ari, kanmi wañuyman apakuq huchapas. Chayna huchallikuqpaqa, manam nikichikchu mañapunaykichikpaq. Tukuy mana allin ruraykunaqa, hucham. Ichaqa kanmi wañuyman mana apakuq huchakuna. Dios manaña manañam purin purinñachu. Dios pachurin Jesucristo mi diablopas manaña imananchu. manta Diosmanta kasqanchikta. Yachanchiktaqmi kay pachapi manallin kajkunaha diablopa kashantapas. Yachanchik mi Dios pachurin Paimi Paymi intindichiwarqanchik, chihab Dios tariqsinanchikpaq. Chihapkah Dios pachurin Jesucristupim kachkanchik. Paijariki chihap Diosmi. Paima, puñaykausa iguagninchikha. Churillaykuna. tacha mamachakuna mantaja.